Eta bai, egu behi kantuz saioa ikiran bagoatzila intzina bi hastez egun oroz musika lagun, haraz, opari goxua, igatiek eh, dauzetena eskaintzen al. Eta egun goana, bai, Xabi San Sebastian, du, gure gomita donostiatik egina. Donean egaraziko iruleiko igatiko estudio eta egunon, Xabi? Egunon, zer moduz. Untxatazu? Ongire bai. Bidea ongi egin? Bai, baina ornanitik etorri naiz. Eh? Ah, Orain hanbizi naiz. Ornanitik, efez. Xabi San Sebastian, eh, placer bada zu hemen eh, errezibitziaz, eta zu bezalako kantariek baitute lekoa, eh, irrati hauetan euskal kantariek. Baduzu maiturte, guai, aiziela, noiz, nola, ikasi zinen e, gitarra joiten eman dezaun. Ba, begira, nik behin nire gurasoen, bueno, nire txea zanaren armairu baten gainean e, gitarra bat aurkitu Omen eh, nire amak aitari oparitutakoa eh, ba, bikote ba, nobiloak zianean, e, eh, ezkondo Eta ara, zait omen, hartu nun, eta hor hasi nintzen frogatzen, frogatzen, enekin ez ere afinatzen, baina hasi nintzen ni nola Eta handik aurrera, beno, ja, donostiko irakasle batekin, Alberto Lizarraldarekin hasi nintzen ikasten, gero Madridera joan, hango tailar de urte batzuk egin ditun, Etara, itzuli eta ja, lanera. <laughs> Etxean entzuntzen nuen aita gitarrean ala bat ez? Ez, nire aita gaztu nire izte ikasi. Eh, familian beraz, etzin eh, eh, bortxaz musikari da? Ez, ez, ez, bai abesten genuen bai, eta oitura ba genuen, baina inork ez du instrumentu goten. Mhm. Eta, zeikin hasi zinen, gitarra akustikoa, elektrikoa? Ba, gitarra klasiko edo espainolarekin, horreindikan hor daukat. Harrekin hasi nintzen, eta hortikan gitarra elektrikoa erosin nun, eta ondoren, bere ala, e, berbedere dendara torren nintzen, e, ba. edo bai honan? Guai bakit bai dela, gero denboran ez dakit, bera. Ba, gara jortan, bera baina, ara joan izan e, gitarra akustikoa erostea. Ah, ara, bai. beraz, lapur ditik, eh, Dinako lehen eh, gitarra eskuetan. Eta mm, Madrilerat eh, joan zinela, eh, bereziki ikasketak musikan egiteko? Bai, beno, bizitzeko baita ere. Kura <laughs> zuen etxetikan e, urte batzuk pasatzeko. baina bai, bai, bai, ikasketak egitea, bai, musika bakarrik, bai. Mhm. Sartu zinen ze konservatorio batean? Ez, e, zentro privatu bazan, jazz musikaren inguruan alde egiten zutena, taiar de musikoz, oso musikari honak zeudenan, e, eta ezan, ezan ofiziala, ez izan ikasketa ofizialak, ah, baino oso aberatxak zian. Ah, bai. Ados. Ah, eta madriletik ginik eh, eh, groain bat taldetan pastuik, eh, bakiu, izotz taldeikin eh, aizan eh, zinela, izotz eh, taldeak. Behar bada, horreita hasiko du, zenulako zenolako musika egiten zen, izotze izotz taldeak. Nako grendik hiri, txipizio gringan, ibekik ezin, txipadurura, azit, tatrebezi, eman talan datzen, Era, behar bada, eh, garai batean eh, gehiago entzuten genitean eh, sintetida dore eta <laughs> olakoak dantzaldi talde bat. Bai, hori da, herri zarri aritzen ginen. E, nik horrela ikasi nuen Euskal Herria nolakoa zen, hau da, kotxe hartuta nola iritsi, iritsiko geha ba, ustaritzea edo nola joango geha bornikan ora edo di, bueno, ordura arte gutxiatean izan, e, donostitik eta gure ikasketa ederra izan zen gure lurra ezagutzeko. Bai, bai. Ze garaietan gira, hor, izaz taldea ikilan? Laro gehieta mairuan hasi nintzen, zortzi urtez, ba, bi eta, bi bat arte edo. Bai. eta eskualegi guzean kurritu zinezten? Bai, noski, bai, bai, bai. Ados. Zure lehen taldea zen? Nere lehen taldea zen, bai. Mm. Ados. Horren aurretikan, akelarrerentzat froga bat egin, nuen? Abai. Ah, bai, lenguan e, eh, Durango koazokan gogora da zen genuen e, eh, Patriz Dumorak eta biok. Ah, bai. Ze azkenean bera sartu zan, zaldean, akelarre zaldean. Eta, bai, nik gara hortan bertxolari bat bezala beste nun, hau da eskua boltsikoan, eta, <laughs> eta zerbait mugitu nahi zuten, eta gero ora izot zaldean hasi nintzen. Eta hor bai, kasi baita ere, ba, gehiago adierazten estenatokian. Ara, kasik akela je, taldean eh, entzuteko para da izan zen, beraz, garai batean, Egu behi kantu saio hau eh, ederki abiatzeko, ez ginukia kantu bat emanen, eh, Xabi? Zoin kantu ikilana irekitzen du saioa? Ados, entzun kantua. Entzun. Beinat en... gaztelu mendiren hitzekin osatutakoa. Ados, gero kantua zolastatu gira, gozadezaun. Entzun kantuan, Xabi San Sebastian, Euskal Iratietan. zenbat izen dauden hilaran langabeziaren kristalen alderik alde zenbat izen diren zenbaki zenbat uniforme zaindari mugaren jabe Garai urtu hauen Oi umuntu hauen Itzik ez dut baina Entzun arren Garai urtu hauen Oi umuntu hauen Itzik ez dut baina Entzun arren zenbat lepo dauden zintzilik hipoteka baten sokatik arnazik gabe zein da gernikaren lankreren itzali ez diren sugarren minaren mendez gara iurtu hauen oi urtu hauen itzik ez dut bainan entzun arre gara iurtu hauen oi urtu hauen Itzik ez dut baina Entzun arre Gara iurtu hauen Oiu mutu hauen Itzik ez dut baina Entzun arren garaiutu hauen oiu mutu hauen itzik ez dut baina entzun arre entzun Yeah. zu. Entzun, kantuan, Xabi San Sebastian du gure gomita egu behi kantuz saioa segitzen aizizte Euskal Iratietan. Folk uh, eh, ituritik eh, anitz eh, edan duzu, Xabi? Bai, ala da bai. Nik uste bez diskonen eh, mm, muinean edo sustraian Xabier Leteren eragina dago. 2008 garren urtean... Eh, Omen duzen utena? E, Eginen nuen, bai, bai, ikuskiztun bat, e, eh, Xabir Leteren kantuen inguruan, eta eta bertxolaritzarek ikostekoan harrenbanaren inguruan, han izan ginen Beñat Gaztelun Mendi, ba, bertxolaria, Jose Rasenperena pianoan, eta Kiku Pugez txeloarekin, eta nire, gitarra da hotxez. Eta horri bildu ginen, urte betez bere kantuak e, egiten, eta horren ondoren hasi nintzen disko berrirako kantuak prestatzen, eta hor, Xabirlete barruan sentitzen nuen. Ah. Eta horren ondoren e, formen bila edo bai musika irlandarra asko entzun dut. Mm, hasierako mm, kantari hondiak Luke Kelly eta Dubliners eta eta Paul Bradyren eh, hasierako e, kantu folkiak asko asko maite ditut. Gero kantari berriak ere aurkitu ditut Declan O'Rourke asko gustatzen zait e, jende eskozesa eta baita estatu, estatu batuetako folka. E, Jackson Brownen alde folkia asko-asko maite dut, asko, eta buruan izan dut. Johnny Cashin zarbait baita ere. Mhm. Bai, Bertsolaritza ikilan ere, bauzu, bauzu ahemana, eh, aspalditik, Bakit eh? tenore batez, eh, itzetik urtzerat, saioan ere, bai, zenolako laguntza ekartzen zinuen, edo? bai, han izartzen izan, bai, em, bertso jarriak abesten. Eta baina gaztelu mendi aspalditik ezagutzen dut. Em, gauzatxoak egin izan ditugu aspaldi tabernetan eta eta banuen zerbait eh, serioago egiteko gogu eta horregatik loreak eta zauriak esagerleteren inguruko ikusi zuntarako ba, berela, berarekin harremanetan jarri nintzen. Eta oraingoan ere diskontako kantuak eh, egiteko baitaren ere berarekin jarri harremanetan eta bi hitz eder egin dizkit oso gustora nago horrekin. Mm, bai. Betazalak eh, deitzen da urte honda juntan eh, argitaratzen da diskoa hortaz luz eta zabalariko gira onokoan ondoko minutuetan izotz taldea ikilana abiatuik eh, kolaborazio pagasta bat zure ibilbidean eta nola ez zaipatu albuka albuka taldean ere hori zen baitzira kantari lanetan hainbat diskotan eta ere kontzertuak eskainiz munduan barna? Hori da, hori da, bai, e, izotz utzi eta euskal musika tradizionalaren inguruan ba, mundu horta murgildu nintzen, han eh, alboka taldean, antzuden e, eh, Alan Griffin, e, eh, Josean Goikotxea, Juan Arriola, Josean Zarko, nire aurretik han txomin ardola zen, han, bai. kantari. Eta, bai da, izotz taldearekin Euskal Herria ezagutzeko aukera izan nuen, eta alboka taldearekin ma mundua <laughs> pixka bat bai. ezagutzeko baita ere, bai eta e, euskera zatzerrian abesteko, nik hori asko maite dut. Dantzaldi talde bat etaik, e, beste urratz bat zen, hor ziren, e, ba moldaketen aldetik eta folka gehiosot e, lan zen da, sorkuntza gehiosot ere berba? Bai, nik ikasten jarraitu nahi nuen eta e, giroa oso desberdin ez den dantzaldietan dena zarata da eta bai, txostak didela edo kubeti amplifikadoriak eta <laughs> oso altu jartzen genitun eta Eta alboka taldearekin, ba, oso giro desberdina zen, ba, kantuak akapela ematea, hau da instrumentorik gabe, hori oso berria zen iretzat, eta ikasketa edarra izan zen. Mm -hmm. Josen goikotxea ikilan batean, berriki pausatu den alan uh, eh, grifinekin ere aizan eh, zira? Bai, bai, bai, berai eta asko ikasi dut. Alanek zehazki, bueno, asko mantindere ibilbidean. Nire lehenengo bakarkako diskoan ere, orai diskoan, kantu tradizionalak landu nituen, eta bera aldamenean egon zen, ba, mhm. horretan asko, euskal musikaz, euskal musika tradizionaz asko ezekien eh, bertsona zen. Ara, ez e, eh, dakin tenentzat, e, musikari bat, e, gipuzkoarat egina zena, azken urteetan hor? Bai, ba, ba, ba. ba, urte asko, ja, hemen bizitzen, ez zen bat, baino berrogei bat edo izango zian. Mhm eta os asko ezagutzen du gure gure tradizioa horri buruz eh, liburuak ere argitaratu ditu oraindik badago beste bat argitaratuko dana orain bukatu berria utzizuna eta bueno nere bibliodean beti oso lagun hurbilekoa eta eta sustengoa mandidan pertsona izan da -hmm. Albuka taldeko ikilan, ibiltzen ziren duna, ale? Bai, e, ba, lehenengo diskoa, zen, ba, e, bi beso diskoa, bazak urteko izango da, 2002, 2003 eta iru, hortik aurrera beste lau disko grabatu ditugu elkarrekin, eta zuzenekoak eman noski baitare. ere. Mhm. Azkenekoan, e, 2008an bagenun asmoan Irlandara joateko, bai. biratxo bat baino baina pandemia iritsi zen, Ah, horrek dena Eh, horrek dena pausatu zuen, eta, eta ez dakit diagingo den. Mhm. Ba, da, kaude jatzen. Albuka taldeari, eh, eta berdin, eh, be, albuka taldeko ikilan zen horakon kantuak dituzen emaiten, eh, jasta bat, du guai proposatuko. Albuka taldekoek, luja, ur, haize, kantua daukute emaiten, euskan egatietan, egu kantuz. haizeak Mendeku goze Gosk maita zunari Guaz besoz beso Espainak lehorrak Hey etzaia tean joka Ihontzat orain froga Lurra hor haize Aiek ezin nase Lurra hor haize haiena nahi dute eguzkitan bai laguna txegina laiotzarekin Ote da berdina Hil beltze kaitza Gauzako kertzean Nola usatu gaitza Elkarren aterpean lurra hor haize Aiek ez inase Lurra hor haize haiena nahi dute Ze kantu edera, lura hur haize kantua. Albokataldikuek eh, emanik hori bertxo bat ginuen? Bai, hori da. Irlandar autore baten bertxo bat da. Kolaborazio frango egin dituzula, lan hori doi bat eh, utzi eta bakarkako ibilbideari lotu zinen ere zuri bidea egin behar zinuela eta idazten hasi zinen. Hori da. Ben, hori zen bimilata lauan? Bimilata lauan hasi nintan eh, bakarkako ibilbidearekin. Hala ere, e, taldetik nentorren eta diskorretan kantu tradizionalak izan zian gehien bat. Mhm nolabait eh, moderno modun jarritakoak edo baziranan kantu pare bat eh, nik egindakoak. Eta urrengo diskoan, urrengoa ospela izan zen, eta hor bai musika guztiak eta eta hitzak egin dituen. Mm -hmm. Jokoetan ere, haiko genela egana gina uzien, iruleiko irratitik ari gitza uzkitzilaik, zeru bos berrute meretzio itama zazpi, amalau, amika deitzen gitu Xabik, eh, be, azken eh, diskoa ekarri baitauku, zer oparitzeko eta hau dela izenpetu ikere ukeitelanko duzi betazarak zarak eh, diskoa, orte e, undaguntan daukuna gitaratzen, ortako Deitzen gituzie ondoko galderari iagresteko zoin dantzaldi taldeaikin hasi zen Xabi San Sebastian urteaztu uh, eh, galdinen, hoi neok baitut gogoan, bena e, izena bori mauzie, zoin taldeaikin hasi zen e, Xabi San Sebastian laguntza bezala, dantzaldi talde bat zela, deitu guztian eta diskoa zendako izena da, 0 bost, berroite meretzi, oita mazazpi, amalaua, amekat, Bakarkako ibilbidea asterakoan nola pasten da? Zaila da lehen uh, eh, urratxak Sabi? Beno, eh, berria zan, berria. Ni oitutan nengoen bai eh, aurrean egotea, hau da, kantari bezala ba, esperintzia banuen, Baina e, eh, ordun izena jartzen dezu eta aurpegi aleku guztietan eta, bueno, ikasten den gauza bada. Bai. Eta eskola honak uh, ukan dituzu intzin. Bai, oso honak, oso honak. Bai. Arbukat aldetik Untxa, ba, entzulen deiak igurikatzeko artian, berdina eh, berdin uh, beste kantu batek ilan? Ados. Lorrat... Zoin kantu dugu zemaitean? Lorratzakarean kantua ingo dut. -hmm. inigo hasti zen hitzekin egindakoa. Ados, eta nartean entzureak uita azten dauziet. Zeru bos berri eta emeritzio, itama zazpi amara uamikat deitzelan gitu zela, disko berri bat, xabistan txabatzea nena eh, irabazteiko zoin dantzaldi taldeikin hasi zen, xabi san sebastian. zurrumurru gara Arrien denboran Lastan eta damu Lorratzak arean zeru muga urrun Eta oinak ilgoran iraun dezakegu Lorratzak arean sugarraren distin Irabat, ulertezin, bezain edo. da zer ez da galdu Aroen Ilgoran Ta ez ez da galdu Lorratzak Arean Sugarraren iztira bat Ulertezin Bezain eder Sugarraren Diztira bat Iraun ezin Bezain Iraun ezin bezain eder Ulertezin sugarraren Ondarrale Iara Xabi San Sebastian ekilan, gila euskala iratietana, egu berri kantuz saioa segitzen aizizte. Eh, kantua inizena horretara ziko dugu, Xabi? Zein Lorratzak arean. Lorratzak arean, noren itzak hor? Inigo hastizek. Inigo hastizek. Jokoetan, ere, aigela, eh, bai, sari ederrak, bai ditu haste ere zendako, entzulea, kiruleiko erratetikari gitzauzkitzen laik, eta naski badun entzule bat telefonain beste puntan. E, guerdi hona? Hai, egunon? Nor, zitu hon Bernadette Bernadette, beraz, eh, saioa entzuten aizira. Ez dira, ez Akelarrikina izan. Ez da, akelarrikina izan. Ez, ez, ez. Ukantzien beharra xantza akelarren sartziko, bena ez da akelarri taldea ikilan aizan. Bigarren xantza oh. bat dauzu temaiten. Zoin talde probosatzen daukuzu, entzun duzu? Ez bia? Ez. Bo. Bo, bakizu zer, bihotzonekoak bai gira, disko bat eskeniko dauzugu, Bernadet. Gustuko duzu, Xabi San Sebastian? Bai. Ez hau duzu izan azira kontzertu batetara, tala? Ez, kozertzu bat eta bat ez, baina ah. entzuna, bai. Ah, dos. Untza, orduan, uh, Xabi, ez dakit, uh, izenpetuko dakugu, Bernadeti? Eta... Bai, noski, bai, noski. Eh? <laughs> Baina ez da nakelarra taldea ez. Ez zen ah, nakelarra taldea. Ez, bera bo, hola, galdera beti pausatzen lan du, eta entzulek deitzen lan duzu. Ginen batek jatatuak ni etzietan Ez da, ez da, ez da akelarre. Bo, azteko dioko haintzina hazi huzu. Beraz, ziren duguna, <laughs> Bernadette, disko bat izaina zure izenean, Xabik uh, eh, izenpeteko daukuna, eta untxabari mazauzu, gure irratirat urbi lastelan dauzut, zer diozu? Eh, gure irratirat eh, ustaizeat, behutzera ba... garazin alaba handut. Ah, ebe, garazin utziko dugu, garazin utziko dugu, hori ere posibile da, iruleiko irratiana. Bai? Hora bat hitzen gira beraz, donen egera zine, izain izenean. Mil bai, esker zuri. Bai, berdin, berdin. <laughs> Ara, bon, joko hain zinazten du, eh, beraz, ez da akelare etaldea, beste talde bat daukuzi probosatzen, da antzaldi. Talde batean hasi zela, xabik, ergana dauku. Galdera hau, izan ditaike, beste bat ere, pausak ginezakena, zoin taldetik Pa, astu da, eman ez da, aizan ah, dela jo, sengo ikuetxe lan, Alan Griffin eki ah, zoin talde eta aigira ah, hor, zero bos behar eta meretzio, eta mazazpi, amala huamekat deitzen gituzie, eta disko bat eskuragarri, ukan dezakezie, bakarkako ibilbidea asterakoan beraz, lauan, elduzira zoin disko ikiran, Horai diskoa, horai. Eta, uh, eh, gioztik, uh, eh, uste dut bosgarrena bai, da. Bosgarrena eh? da, bai. Ara, Eh, zure kantuek zer dute aipatzen hitzek letrek lotzen bali magira? Ba, eh, datorren hau, Andresi kantuak, nire bigarraitonaren historia kontatzen du. Nire bigarraitona Andres, nire amaren aitona, e, eh, erriosako anarkista zen, donostia etorri izan bizitzea, eta da, Espainiako gerra zibilean atxilotu egin zuten, Santoinako e, penalean edo gartzelan sartu zuten eta handik ezan itzuli. Bere ez urren bila ibili naiz, baino ez dut orain arte zortureko euki eta, bueno, bitartean hemen dago kantua. No. Esperantza ikilana, betire. Xabi, kantua eman gabe, hor, eh, jakin azten datate, entzule bat badela, telefonoa ze puntan, hor dana gortuko dugu. Ego Bai? Halo? Bai, eguerdi hon, nor zitu nontek aizira? Eh, Osazetik, Siberotik, eh, Sibirotik, nor baute? Anje. Anje, eguerdi bai. Errak, eh, ze proxatzen dugu? Ebe, eh, um, alboka taldia. Alboka pastu da, Xabi, San Sebastian, eta ono, eh? Bai. luzaz, aiko dira alboka ikilan. Aladuk, anje, iretako disko bat, betazalak? Ba. Eskerik anik? Bai, nahi duka Sibiruko botzat, helaraztia. Eh, Ah, ba, berdin bai, mm. bai. Ba, untxa, bai. be, izen petu ikuka induk behaz. Xarwanki, be, iri, iri, eta eh, esker parte hartuik, saion bai, tanan je. egunak hartio? Bai, ez adio, iketa saigi. goxatzen egu behi, kantuz, saio, huntaz. Bagoatzi eintzina Euskal Iratietan. Xabi San Sebastian, zuzenean. trenbideko langile txartela Izarrak entzeko aitzurbi Brotxa txiskerua zenbait osasun ziurta Giri Errepublikako Hogeita marra Sentimo biar gazki Santoñako penalean omaitu herri osara gontzion Bidean goierri donostia ta bat gel toki Lan egin maitatu mundu hobe baten alde zutik jarri Ta izan etzena hau zao dator iesi Odolak darama lur berri baten bila bizi. Duintasunaren azir. laro bosturte ondoren nazionalen esku oraindik ez urmendi bat lurpetik ari tari haien kantua gure haotxez altxa dezagun zuti Ta izan etzena hau dator iesi Odolak darama lur berri baten bila Bizi duintasunaren azi Ta izan etzena iotzetan dator iesi Odolak darama lur berri baten bila Bizi duintasunaren azi. Ze kantu, ederrak dauzki maiter, emaiten. Gastatzen gituzu, Xabi, mire esker. Kantu bat, nola idazten da? Nola jartzen zira kantu bat sortzeko? Galdera ona. <laughs> Galdera ona, nik askotan ezakit. Begira, hoen gabiltza musikari asko e, eh, ikastetxetan, eh, honi buruz ditz egiten ikaslei. Ah. Bai, Nafarroan eh, Euskal Herkidegoan jarraitu, eta iparralden hasi da baita ere. Ah, Di, baionara noa, egongo naiz urtarrilan. Eta honi buruz, e, <laughs> ordu terdi gea solasean. Eta hilexak egiten dituzue, Euskal kultura zartzeko. Hori da, bai. hori da. Hori mhm. da. Eta Eta hoa ez dakit zer esan, <laughs> horri buruz. e, nik uste sortzaiaren lana adi egotea dela. Eta ideia sortzen dianean e, arrapatu. Eizatu eta gero horri forma man. Forma man. Bai. Nundi dato zen, ba, hori, hori misterio bada. Eman ez zaun, eh, zure aldetik, eh, eh, kantu bat sortzen duzulaik, zertaik abiatzen zira? Doinutik, badituzu la itzak eh, idazten dituzu eta gero joinua jartzen bietaik nola ba, gerta? Bai, kantu bako itzak bere bidea dauka eta denak bide guztiak erabiltzen ditut. Batutan musika musikarekin abiatzen naiz, en hortarako normalean ahotsa eta gitarra erabiltzen ditut konposatzeko. Baino beste batzuetan lehenengo hitza dator edo lehenengo norbaitek ematen dititza, Mm-hmm. edo poemaren bat eh, irakurtzen dut, e, eh, arrapatzen nauena, eta horren inguruan ba, musika sortzen dut. Mm-hmm. Bideak oso desberdinak izaten dira. Bai, bai. dira gaiak, eh, aipatzeko gustukoak dituzunak, badira batzu bereziki ateatzen direnak, beste gueno? Disko honetan, begira, lehen aipatu duten bezala, Xabier Letaren begira da oso presente egon mhm. Eta badago Antonio Gramsci italiarraren eh, saldi famatu bat. Arrazoiaren ezkortasunaren aurrean eh, borondatearen baikortasuna. Eta pixkat hori egon diskoaren muinean. E, uste dut, garrantzitsua dela begiak irikita eugitzea eta inguruari begirada gordina botatzea. Baina <laughs> hori askotan e, etxigarria izaten da. <laughs> Eta oso garrantzitsua da baita ere begiak itxi, betazalak itxi, eta barruko, barruan daukagun motorrari edo berotasunari kasko egitea baita ere. Ba. Joen gira intzina kantu batek ilan, justu gogoraziz eh, berdin eh, entzuleak eh, parte hartzelan duzila, saio untan, Xabik ekarritako diskoak, irabazteko para da. Zoin da diskoa, azkena, jintzaukuna aurkesteat. Gogoan hartu huzi, behimeno gehiotan, aipatu du, ara izenburu asalatzen daukuzie, zero bost berreite emeretzi, oita mazazpi, amalau, amekat deitzen gituzie. Zoin disko dauku argitaratzen urte undar untan xabik. Ernatu, saio estante, buru hartuko baita, eta zer deitzeko artiana, mm, ikilan segitzen du, Xabi? lerroetenak kantua inigo hasti beste hitz eder bat. Ze du fiti fitia idoia? E, e, entzun letra, nik ezakita saltzen. ez du, entzunen du. <laughs> berriro de zaroa taikaratzen nau Ez al naizen bizi bizi zeharren tarrepideko lerroak lerroeten horrek Morsez dio noren zauri garen, zuzen jokatzea zer da bideok errotan ez algara okertzen zuzen segitzearen tarrepideko lerroak lerroeten horrek osten daitu ginen zauri hauek ta orain zuganaino iristean Oroitzen dute etxe bat zer den norbait Badakien hau naino Nondi iritsi zaren Nondi iritsi zaren non dik iritsi zaren non iritsi zaren asmatu, baina saiatu naiz. Norantzari eusten, aize arren tarrepideko lerroak, lerroeten horrek. Josten gaitu ginen, zauri aiei, ta orain, zuganaino iri ostean Oroitzen dute etxe bat zer den Norbait badakien hau naino Nondi kiritsi zaren Nondi iritsi zaren nondik iritsi zaren nondik iritsi zaren nondik nondik nondik eta orain zuan aino iristean oroitzen dut etxe bat zer den norbait badakien hau naino zer zauritik zatozen zatozen Sabi, San Sebastian, Euskal Iratietako ego berri kantuz, sai azken diskoa, aurkezerat, uh, eh, ginik, uh, disko berri untan, izen ez dut uh, salatuko, beha behin izia entzule batek agarbatzen daukun, disko untan, disko berri untan, untsa inguratia zira, hau esten ditugu eh? izen uh, batzu, beinat gaztelu mendi, inigo hastiz, arkaitz eh, kano, eta zu hau ere uh, itzen uh, idazlet, musikarien aldetike, lagun hona ondoana. Bai, bai, bai, oso, nak, Carlos Arantzegi, buki izan dugu baterian, Nando Lucho Neira, kontra eta basuan, Arkaiz Miner, biolinarekin, e, Pello Gorrotxategi, Eskusoinoarekin, Kiku Pugez, Txelo Bilontxeroarekin, eta Naia Baile eren ederra kantu batean baitaren. Bai. Amar kantu, bilduak dira. Hori da. Nara. Eta hori eh, plazaratzen duzie, belaji argitaletxega ikilan? Hori da, Matie Aramburu eh, lagunak badu disketxe hori, eh, belarri, eta aurreko diskoare berarekin izan, mhm. atean nuen? Hori da, eta hau baita ere. Mhm. Ara, eta ez dakit eh, saioa buratu gabe, guai saratuko dut betazalak deitzen da diskoa, <laughs> eh? betazalak eh, dena den. Ikustenen eh, telefona, etzela, ari, betazalak disko unekilana, bo, ondoko astetan ileitetan hartzeko gogoarekin? Noski, noski, eh, orain, eh, bueno, orain dikan promozioarekin ari gara, mhm. E, datorren astean, edo demendik bihaztetara nere <laughs> semiaren ikastolan abestuko dut. Ah, bai, e, seme aur txikien aurrean, eta hortik aurrera astena tokitan. Mm, bai. Irlanda eta Eskoziako oiartzunak entzun daitezkela eta disko untan irrati hauetan anitz entzun du kompai kantua ez dakit eh, berba elgarra gurtu gabe kantu hau deu eskeniko entzuler? noski baiet, bain txemango deu mm, ba. kompai kantua ikiran Euskari Gatietan Xabi, San Sebastian eta egungo azken kantua izain da benait zordua lozatuko dauzeu biarko bai egon beha Xabi, zuri! Herriko goiko kaleko ama bigarren ate parean jarririk zeunden Ardo berriaren eta irautza zarren lurruna denok dakigu zein den Erre dezagun mundu hau Mundu zikin hau Zenion surik ez izan arren Auskalo eskuin hankanon kaldu zenuen oinez ezkerrerantz beti erren Kompai ala saten zenigun bai munduari tabaini Noiz bai Mikere nahi nuke Zure zapatetan Ibili Ibili beti ahoan zeneukan zigarroaren keakurrun eraman zintuen. Ez dakitze guru nora joan ote zinen, pintada bat gelditu zen hemen. Erre dezagun mundu hau, mundu musikin hau Zenion surik ez izan arren Galdetu nahi nizun Eratzen ote den zerbait guztia eman ondoren Kompai alasaten zen bai munduari eta bai niri Noiz bait nik ere nahi nuke zure zapatetan ibili konpai ala xaten zenigun bai munduari Ta bai niri Noiz bait Nik ere nahi nuke Zure zapatetan Ibili Ibili Ibili bai kantuan Xabi San Sebastian Milesker Xabi eh? Olako Zuei. kantu eh, Xuragarriak eskenik Betazanak eh, Disko argitaratzen daukuzula Urte undaruntan juntan uh, eh, Zuzenezkoetan nola ibliko Ziste diskoko taldea lan? batean bai? Eh, bai, Gurekin izango dia Carlos Arantzegi Nando Neira, Satcha Soriazu Pianoa mm -hmm. eta eskusoinuan eta e, Biolinean gari otamendi biolin jolea Nado, agian hemen gaindi Ere entzuteko parada ukein du, ara, eh, entzuleak eh, kontzertu bat eh, antolatu nahi barima huzie, nik dakita, Xabi San ilan ahemanetan sartzeko nola iten du? Ba, xabizansebastian.eus eus e, webgunean, edo belarri den bitartez. Ara, eta diskoak ere... Xabizan San eus atarian eskura gaji, bera bestain batukitan ere, nola bai, dezakeu elkar dendetan eta bai. horrelako dendetan bai. Untxa. Ba ubeena, dauzu uh, proiektu berri unekilan. Esker mila zuri, baita ere, zurekilan ginden teknikari lanetan aizaukun, bai. nor baute? Benizan da, Jacinto Rodríguez, laguntzen. Eta Euskal jatietaik teknikari lanetan. Ere, Aitor Perez, min esker, guzieri, min esker zuei entzuleak. Eskerrik asko zuei baita ere, augusti mm, antolatzeratik, batik, makin. Plazer bat izan da. Gure ederra izan da, ederra da dortzea gure musika izkaintzea. Eta bai, eta guk ere uh, gotik uh, eh, ziuzteu eh, eta plazer ahondi bat da guretako. Agian, onokoan uh, ukainu, eh, para da behizte zeitan tolatzeko, elgarrik ilan, hola, kantuaz goxatzeko. Dena dela da entzuleak eh, itzordua maite dauzieula biak eh, tenore berian altzugitarrak taldekoek iran, ostiralean ere hori izan gira, eldu den astean ere, egun oroz, eh, egu behi, kantuz, egu erritaik, horremata arte euskal irratietan, beste gabe izan entzun arte! Ego berri kantuz, Euskal Erratietan, artistak zuzenean abenduain oita seitik urta hilain bosteat, ego erditaik, arte. Urta hilaren bian, aste artean, indigo bikotea, eneko lamot eta Matio Bordenab kasetez biniloz Mia etzaikora pilatzen biloz Giruan, aste azkenean Parkatu ez badut aldatzen estiloz Odei Hene ere mulibreak dira familia rapata euskara Lauan, ostegunean Zuri kantatu nahi nizun Kontatzeko auskortasuna Ia nire arantzabe esan ezin Eta gilaren bostean, ostiralean, xara zozaia. Euskal Irratietan, egu erri kantuz!